боби панҷум дар рӯзи сеюми рӯзадорӣ малика эстер либосҳои шоҳонаашро пӯшид ӯ ба қисми дарунии қаср ки дар рӯбарӯи толори подшоҳ буд даромада истод подшоҳ дар толори шоҳона бар тахти шоҳӣ менишаст ва тахти ӯ дар рӯбарӯи даромадгоҳ буд вақте дид ки малика дар қисми дарунӣ истодааст ба назараш писанд афтод шоҳ асои тиллоиашро дароз карду эстер омада дасташро ба нӯги он расонд чӣ шуд малика эстер чӣ ҳодиса рӯй дод хоҳиши ту чист ҳатто агар то нисфи подшоҳиямро талаб кунӣ ба ту медиҳам агар подшоҳ хоҳад имрӯз бо ҳаман ба зиёфате ки ман барои шоҳ тайёр кардаам биёянд шоҳ ба хизматгоронаш гуфт ҳаманро зуд рафта биёред то ки хоҳиши эстерро иҷро намоем ҳамин тавр шоҳ ва ҳаман ба зиёфати малика эстер рафтанд вақте ки онҳо май менӯшиданд шоҳ аз эстер боз як бори дигар пурсид хоҳишат чист он иҷро хоҳад шуд чӣ дархосте доред ҳатто агар то нисфи подшоҳиамро талаб кунӣ ба ту медиҳам эстер ҷавоб дод хоҳиш ва дархости ман ин аст агар ба назари подшоҳ писанд ояду хоҳад ки хоҳишамро қонеъ ва дархостамро иҷро намояд бигузор шоҳ ва ҳаман боз ба зиёфати дигар биёянд ки ман барои онҳо пагоҳ тайёр мекунам ҳангоми он зиёфат хоҳишамро ба подшоҳ хоҳам гуфт ҳамон рӯз ҳаман хушҳолу хурсанд шуда баромада рафт ҳангоми баромадан мордахайро дар дарбор дида пай бурд ки ӯ ба ҳурмати вай аз ҷояш намехезад ҳаман аз муносибати мордахай сахт ба ғазаб омад ба ҳар ҳол вай ба зур худро дошта ба хона рафт дар хона занаш зареш ва дӯстонашро ҷамъ оварда ба онҳо аз боигарии бузурги худ ва писарони бисьёраш худнамоӣ мекард инчунин аз он ки чӣ қадар шоҳ ӯро бузург гардонду аз мансабдорон ва дарбориёни дигар баланд гузошт худситоӣ менамуд ва на танҳо ин илова намуд ӯ ман ягона одаме мебошам ки малика эстер барои шоҳро дар зиёфаташ ҳамроҳӣ намудан даъват кард пагоҳ вай ману шоҳро боз даъват намудааст лекин бо вуҷуди ҳамаи ин фақат дар он вақт қаноатманд мешавам ки дигар мордахаи яҳудиро дар дарбор набинам занаш зареш ва ҳамаи дӯстонаш ба вай маслиҳат доданд фармон бидеҳ ки як дори бисту се метр баланд бисозанду пагоҳ саҳар аз подшоҳ хоҳиш кун ки мордахайро дар он овезанд сипас ҳамроҳи шоҳ хушу хурсандона ба зиёфат бирав ҳаман пешниҳодро маъқул карда фармон дод ки дорро тайёр кунанд